Ees gesê, die Heere het vir my Heere gesê, sit aan my rechterhand, totdat ek jou vijande heeltemal aan jou onderwerp het. David noem om toch self Heere, hoe kan hy terselfder tyd sy zien wees? Die groot skare het dit geniet om na om te luister. In sy onderrig het Jezus ook nog gesê, oppas vir die skrifkenners. Hulle hou daarvan om met zwerige kleren te paradeer en om op die dorpspleine begroet te worden en hoe verlustig hulle hulle nie in die ereplekke in die synagoges en by feestmaaltuie nie. Hulle beroof die weduwee skaamteloos van hulle huise en doen vir die skyn lang gebede. Daarom zal hulle extra zwaar gestraft worden. Jezus het reg oor die offerkis gaan sit en gekyk hoe die skare hulle geld in die kus gooi. In die proces het baie welgesteldes groot bedrag geld ingegooi. Toe kom daar een brandarm weduwee en sy gooi net twee klein geldstukies in. Daarop roep Jezus sy disciples na hom toe en sê vir hulle, weet verseker, hierdie arm weduwee het meer in die offerkis gegooi als al die ander. Jullie sien, allemaal het ingegooi vanuit hulle oorvloed, maar sy het, arm soos sy is, alles ingegooi wat sy gehad het, alles waarvan sy moes leven.